Oktober 2009 en hierdie is die vierde opname van Gogga by. My naam is Natasha en hier vanuit Londen sê ek Hallo allemaal, ek was so'n bykie weg met vakantie gewees, so jammer vir die delay in hierdie pot gooi. Ek moes eerst weer een bykie terugkom in my, in my routine in en dit is een verskrikkelijke ding as jy teruggekom het van vakantie af om uh, om jyself een bykie weer terug te kry en opstaan en by die werk kom en trein draai en allerhande dinge. So my vakansie was absoluut fantasties. Ons was Rhodes toe gewees, een van die Griekse eilande, en ons het in een dorpie geblei, um, Lindos. En die plek waar ons geblei het, is um, woonstelle gewees, wat ons gevat het, en dit spiek, hulle noem het Skrana Apartments. Baie oulike familie bezigheidje wat hulle daar so had loop. Baie impress gewees. Um, ehm, die vlug, ons het een uh, nie rarig geweet wat om te verwag nie. So het ons ons vlugte dier Thomas Cook um, ehm, reisagent geboek. En so die hele pakket was dier hulle met hulle vlugte en alles gevlieg ook. Die verblijf, soos ek sê, absoluut fantastisch. Die vlug, absoluut horrible. Dit was die meest akeligste vlug wat ek in my leven moest deurmaak. Ons het op die, toe ons opgegaan het, toe ons gevlieg het, wacht ons op die runway en die ding wat met licht inpomp in die vliegtuig en het glo gebreek, so toe sit ons allemaal daar binnenkant met die deur toe en ons zweet ons self stikkend. En toe ons nou eventually in die licht inkom en hulle die goed aansit, lyk met hulle nie so lekker gedink nie, want toe, um, toe sikkel hulle nou weer met die ding en as te veel licht. So toe was het bykie koud gewees, maar anyway, 4 ure later was nie 'n te slegte slegte ding geweest nie. Eh het ons toe geland daar in Rhodes en ons het ons bus gevang. Soos in 5 uur, ons iets soos kwart oor 5 op die bus geklim. So ons was al klaar 'n bietjie moeg geweest. En daar het ons nou almal so met die pad langs laai die mense af by hulle hotelle en blyplekkies. En net so na 7 het ons daar by ons uit huisie vir die week aangekom. En dit was fantasties geweest omdat ons toe ons aan die bus afkom, toe dit gelyk of die wind so bietjie waai en ons afklim, toe besef jy dat die wind so lekker warm windjie wat waai. En ons het toe ek so oor die oor die bergie kom, dis die son besig om aan die ander kant mooi op te kom. Ek het 'n paar mooi foto's geneem en dit was intussen ek moeg. Toe moes ek net nou maar net gaan slaap. Ek het 'n paar ure gaan slaap. Van daar af het ons die dorpie ingevaar die Sondag En hele dit is dis regtig waar ek wil aanbeveel. Kyk dit op. Dis Routes, dis die eiland se naam en die plek waar ons gebly het is Lindos. Daar's 'n Acropolis bo op die berg wat heel maklik is om by uit te kom. Ons het opgestap met die berg eendag en uh, al die goeters gaan kyk daar bo ook. Die die huise in die dorp self, daar's nie verkeer wat toegelaat word in die dorp nie. So al die strate is pedestrianised. Jy kan rondloop en jy kan shop en jy kan kyk en dit is verskriklik mooi. Jy het hierdie wit gewaste huise wat hulle eh, hulle het dis wit. Hulle moet elke jaar hulle huise oorverf sodat dit so wit is. So jy kan maar jouself net indink hoe heel heel oulik lyk like, hierdie hele toneeltjie as jy daar aankom. Is iets uit 'n poskaart uit. Maar ons toe moes nou nader net 'n week daar afgaat en die weer was baie lekker geweest. Ons het gelukkig lekker weer gehad. Een ons het net eendag wolkie in die lug gehad. Die res van die tyd was alles mooi blou lug geweest. Die mense is verskriklik vriendelik daar ook. Ek sal aanbeveel as jy ooit wil Griekeland toe gaan, moenie gaan vir 'n pakket wat alles ingesluit is nie. Die kos is baie goeie waarde vir geld. Die verskeidenheid van kos is uit uit die boonste rakke uit. Dit is regtig regtig ons het besluit ons gaan volgende jaar gaan ons terug en ons gaan vir langer gaan. Verskriklik snaaks, ons het 'n 'n quad bike gehuur en die eiland bietjie te gaan verken. En my man was nou nog nooit op 'n quad bike gewees nie en ek het nie gejok nie, maar bietjie die bietjie die 'n uh, eh, eh, bietjie die waarheid verdraai gesê ek was nou al baie op een gewees of ek weet hoe om een te ry. En aan die binnekant vir my dink ek die heel dit ag hemel Natasha, jy gaan jouself doodmaak met hierdie ding. Maar ek het gelukkig nie, ons het uh, baie lekker die eiland die, die suidelike kant van die eiland verken. En dit was 'n er ervaring geweest. Al die spoedlimiet in in Griekeland of in Rhodes op op die eiland is 80 km/h. En die quad bike kan net 71 doen met ons al twee op. Want dit is klop 'n bietjie bilte op bilte af. En ehm um, toe ek hierdie een op die toe my eerste bus hierse so op my gat afjaag, toe dink ek, o, hel, ons gaan doodgaan. En hy vat my ook toe sommer so verby met 'n kar wat van voor af aankom. Dis sien ek nou al hoe hoe word ek teruggevlieg in 'n boks sonder dat ek weet waartoe ek teruggevlieg word. Maar soos ek sê, alles is baie lekker gebeur. Ek dink die hele laid back approach wat hulle daai het is ehm um, suksesvol vir relax is bykie snaaks of vannig mens ook achterkom hoe moeilik dit is om af te sluit van jou elke dagse lewe. Dit is my seker ons in die sondag was ons daar gewees, daar aangekom en dit het my seker eers tot die woensdag toe gevat om behoorlik te sê okay fine, ek kan nou rarig waar uit my kop uit ontspan. Ek dink nie aan werk nie, ek dink nie aan die huis nie, ek dink nie aan enige ander dinge nie. Ek kan net bietjie my eie kop in mekaar sit. En dit het my verbaas dat my so lank gevat het. I mean, onthou jy as jy kind was, gaan jy net net 'n bietjie in die kar klim op pad vakansie toe as jy al afgesluit. Jy weet nie meer van skool nie, jy weet nie meer van huiswerk nie, niks sulke dinge nie. Maar vir vir my as groot mens of ek dink as die tipe werk wat ek doen wat ook bietjie bietjie stresvol is by op die stadium. Dit was vir my bietjie langer gevat om myself af te sluit. En <laughs> Dit het my 'n bietjie langer gevat om <laughs> weer terug aan te sluit. Ek kan julle vertel dat ek maandag by die werk aangekom en dinsdag by die werk aangekom en die hierdie woensdag het ek ook eers seker my die res van my siel by die werk aangekom. Was nie regtig nie in die by vir werk nie. En dit ook nie geld nie. Ons het hierdie week is dit National Customer Service Week. En die lyn waarin ek werk, het ons nou ongelukkig met ons nou deel wees van die ding. So daar's nou soeke speletjies wat gespeel moet word en ek het nie tyd vir sulke stront regtig nie, maar ons speel net nou maar saam, soos jy weet nou vragies invul en raai hoeveel pontjies is in die blikkie en ons het ons departement ons het sulke sulke groepe inverdeel, maar ons departement het 'n uh, eh, hamper gebou 'n mandjie met sjokolade en wyn in. En toe het ons sommer net 'n paar uh, kaartjies verkoop vir 'n pond 'n kaartjie sodat jy kans het om die ding nou te wen. En toe raak dit nou so 'n bietjie van 'n kompetisie tussen die ander ander afdelings in uh, customer services om te sien wie kan die meeste geld insamel want die geld word dan vir een van ons local charities naby die werk gegee. Dis die St John's Hospice word dit dan nou gegee alles wat ons insamel. En ek en een van my kollegas Robert het besluit te hel met die devil. Ons gaan nie net customer service doen. Ons gaan die hele gebou doen. Maar nou, daar werk omtrent so 500 mense in die gebou. En almal is nie altyd op elke dag daar nie. En ons het redelik goed gedoen. Ons is nou al op 300 300 kaartjies wat ons verkoop het. So is 300 teen 'n pond 'n kaartjie. So ons is nou al mooi besig om in hierdie laaste paar dae goed geld in te samel. Vir 'n goeie goeie ehm um, wat se ding 'n goeie kos. Ehm uh, maar ons doen dit meer omdat ons <laughs> ons departement wil laat wen. Dan kry jy nou 'n bietjie koek en 'n middag af of iets. Ek dink dis so iets, maar in geval so dit is nou wat ons bietjie by die werk aangevang het. En hierdie pot gooi het ek nou al van maandag af probeer probeer ek 'n pot gooi maak en dan moet ek nou weer van voor af begin of my stem klink te sag of my stem klink te moeg of iemand is hier of is besig om wasgoed te was en die wasmasjien raas te veel vir my om enigiets op te neem. So toe noem ek uh, maar bietjie wag. So vanaand is my man bietjie gym toe en ek is vroeg van die werk af. Of ek's voor hom by die by die huis. Die dag ek nou laat ek gou-gou uh, hier 'n paar woordjies aan aan mekaar saal en julle net herinner ek is ek het nie van die aarde af geval nie. Ek het eweskielik gravity verloor en en in space ingegaan nie ek het miskien omdat dit vakansie is, ek kan nou 'n bietjie van 'n reminiscerende reminiscing, is dit 'n Afrikaanse woord, seker nie in elk geval. En 'n bietjie van 'n diep denke ingegaan. En ek het besluit ek gaan myself bietjie bietjie treat. En ek het vir my omdat ek op 'n diet is, het ek vir my chocolate milkshake gekoop eh, Dinsdagoggend. En toe ek sy by die winkel uitkom, is daar so 'n klein dogtertjie mooi aangetrek, sy's op pad skool toe en sy het 'n rooi rooi skoene aan. Ehm um, wat is dit? Waterskoene, wellies noem hulle dit hier so in Engeland. Sy's 'n rooi wellies aan. En elke elke nou en dan dan spring sy daar in 'n in 'n plas water in en jy sien dit waterspat. En dink ek vir myself Ja, hierdie klein dogtertjie, sy seker so 4 of 5 is nou op pad skool en sy moet seker 'n entjie loop. Maar sy is nie regtig gepla met die entjie wat sy met loop nie. Sy ontspan en sy geniet net haar haar poedels water. Nou gou ja, dit is nou maar soos die lewe is, is dit nie? Ons is so besig om deur ons eie journeys te gaan en ons ons uh, rigting in eie rigting in te slaan. Dat ons net die hele tyd moun oor die hele pad wat ons moet loop. Maar ons stop nie en ons speel bietjie in die paddles nie. Dis ek nou besluit ek gaan 'n motto vir myself maak en ek gaan dit noem ek het 'n paddle day. So ek probeer nou net elke beter ding in die, in die in die dag raak sien. En dit het nogal heel handig ingekom gister toe ek een van my oproepe moes gevat het by die werk en die vroumens was heel ongeskik geweest. En sy het die verkeerde departement in die hande gehad in elk geval. Maar ek moes eers die inligting kan confirm voor ek haar kon aangeskuif het na die regte departement toe. Anders bounce jy mos nou net bietjie rond. En sy was nou heel ongeskik. Toe laat ek my nou dink, hoorie, sal nou as jy hulp van iemand wil af hê, hoekom is jy so ongeskik met iemand? Ek verstaan as jy 'n probleem het en jy jy het 'n probleem met die manier hoe jy geinvoices of jy het 'n probleem met die manier hoe jou rekening gedoen is. Fair enough. Maar aan die einde van die dag bel jy 'n persoon wat vir daai maatskappy werk wat aan die einde van die dag net 'n mens is. En as jy ongeskik is met daai mens, gaan jy nou wragtig nie kan verwag om goeie diens terug te kry nie. Ons ongelukkig moet dit nou vir hulle gee, maar dis net my nou net gedink. Ag, dis dis nou net 'n snaakse dingetjie om vir julle te kom vertel, kom vertel, vertel. Val ek hier oor my woorde? om en vir julle 'n bietjie kan praat oor ek was ook altyd so hier sê as jy ingestap het by 'n plek en dinge het nie lekker gewerk en dan dan jy sommer dadelik die hel in. Aan die einde van die dag moet jy nou maar net bietjie rustiger vat en as jy kalmer is dan word dinge vinniger gedoen want die mense aan die ander kant wat jou met help is kalmer en meer rustig en meer efficient en ek het nou met 'n paar ander mense opgetel. Daar's 'n paar van die ouens wat ons ehm um, een van die sales ouens. En hy kan so ongeskik wees met jou. Maar hy besef nie jy moet sy goeders proses nie. En aan die einde van die dag as hy jou reëling gemaak het, dan vat jy nou maar net 'n bietjie langer en dan kry hy sy kommissie nou net 'n bietjie later. Maar daar's 'n ander ou wat baie nice is en as ek sy goed sien, dan doen ek dit dadelik. Want ek dink dit dit dit laat my net beter voel om iets vir hom te doen. En dan kry jy dit beter. So 'n tip vir enige iemand voor jy nou weer 'n bietjie jou jou top blou as iets nie lekker gaan nie. Vat dit rustig. As die ou aan die ander kant ongeskik is, gee dit net so goed terug soos wat jy ontvang. Maar moenie net aan um, sommer 'n intrap slag begin aanval nie probeer eers verduidelik en as dalk goeie mense aan die ander kant wat die dag jou foon antwoord of jou oproep vat en um, jou dan baie oulik sal help. En as jy ooit Westlaw met bel, sal ek baie bly wees om jou te help of te probeer help. Wat kan ons nou nog sê? Ja, daar's hele paar dinge. Ek het uh, ek sê presies seker die datum, dit Saterdag of Saterdag voor dit was nie, maar daarom Suid-Afrika in Graskop is daardie ding die big swing vir mense wat weet. Dis die gorge swing wat jy kan afspring. So 2 jaar terug toe ek in Suid-Afrika was, het ek dit gaan doen en ek het gespring. Nou dis dis nie soos 'n bungee jump nie, maar dis dis een van die hoogste gorge swings in die ek dink in die wêreld, definitief in Suid-Afrika. En die konsep is amper dieselfde soos bungee jump, maar jy swing nou net tussen die twee bergies deur. In 'n geval Saterdag het uh, twee mense getandem spring en hulle het per ongeluk of iets het gebeur, iets het verkeerd gegaan en die mense het toe teen die kant vasgespring. En die vrou is te dood en die man is in 'n kritiese toestand toe uh, verplaas na hospitaal toe daar Nelspruit dink ek. En toe ek nou die storie lees, het ek onderaan 'n komment gelees van 'n ou, ek weet nie wie die ou is of wat hy doen of hoe hy voel nie, maar Hy sê toe ja, hy het ook al een keer daar gespring en die mense wat jou harnas vasmaak weet nie wat hy doen, weet nie wat hulle doen nie. Nou dink ek dat nou, dit is 'n stront storie. As daai mense nie geweet het wat hulle doen nie, sou dan nou baie meer mense moes nou tot hulle dood toe gespring het. Ek dink dit is 'n baie onregverdige ding om te sê. Ek dink die die maatskappy wat dit hardloop sal heel moontlik beboet word vir enigiets wat hulle verkeerd gedoen het. As hulle nie hulle besigheid verloor as hulle iets regtig erg verkeerd gedoen het nie, maar aan die einde van die dag as jy so iets gaan doen, as jy gaan bungee jump of valskerm spring of sulke tipe dinge gaan aanvang, dan dan teken jy gewoonlik 'n briefie wat sê jy verstaan die verantwoordelikheid wat jy vir jouself vat. En laat dinge kan gebeur. En hierdie dag is dit 'n ongeluk. Daar is stappe in plek om jou te prevent dat jy nie doodgaan nie. En ongelukkig is daar kere wat dit nou gebeur. En die ding wat my bietjie afgepis het van hierdie oues, hy sê ja, dit eh, die mense weet nie wat hulle doen nie en wat ook al. Ek kan jou sekerlik verseker dat meeste van die mense spring omdat dit gevaarlik is. As jy as dit maklik was of nie so so scary was nie, dan meeste van die mense het dit seker nie gedoen nie of hulle minder mense het dit gedoen met om my gevoel of my adrenalien rush te kry. Ek weet ek het dit is 'n verskriklik mooi view as jy spring, dan is daar 'n waterval aan die kant wat jy soos in, aan die kant spring. En ek moet eerlikwaar sê, ek was nie bang gewees toe ek gespring het nie. Maar terwyl ek geval het, het ek vir myself gedink, "Jesus, hierdie is baie mooi. O, hierdie is baie pragtig. O, kyk hier waterval. Hemel, wanneer gaan ek ophou val?" <laughs> is jou volgende denke gewees. En dan ewe skielik like, vang die tou, maak hy styf en dan swing jy nou deur en dan word jy nou afgehys tot onder en dan moet jy nou die ding uit die bergie uitklim om weer tot bo te kom. Maar dit is die risiko wat daaraan verbonde is, maak dit vir mens opgewonde om dit te doen. So ek dink dit is onregverdig om te wil vingerwys na mense of na besighede of, of na iets. Dit kom seker nou maar weer in by customer service storie as jy nervous is en as jy mislik is dan miskien was die vrou of die man nie dis dis bietjie lelik. Ek kan nie dit sê nie. Ek wou gesê dalk is hulle bietjie lelik geweest die ou nie al die toue vasgemaak nie, maar nee, <laughs> dit kan nie dit kan nie wees nie. Dit dit heeltemal nie reg daai ene nie. Nee, ek vat al daai terug. Ek dink my dit was ongelukkig 'n uh, eh, ongeluk geweest. Ek sal as ek weer sien toe gaan, hel, ek sal definitief weer daar gaan spring. Dis verskriklik mooi as jy daar afgaan, dis verskriklik mooi as jy daar uitklim. En ek doen dit en ek sal dit weer doen oor daai gevoel wat ek in my maag kry as ek spring. Daai avontuur, daai ek dink is die ding van jy gaan dalk doodgaan wat jou laat maak spring. Ek weet nie. Dis nou maar net een van die dinge wat ek nou gelees het oor en ek voel baie jammer vir die mense wat daar moes deurgaan, vir die familie van die vroumens wat wat oorlede is aan haar man wat haar dalk oortuig het om te spring wat nou met die gevolge van nadat met lewe. Ek kan net hoop daar's ander dinge in werk wat alles bietjie beter sal laat maak. Maar jy kan nie verder van dit sê nie. Dan het ek ietsie interessant gehoor, maar ek weet nie presies wanneer dit gebeur nie. Ek dink is van dis vandag dalk vanaand gaan NASA 'n uh, eh, 'n space shuttle ding gaan hulle daar op die maan crash. En die rede hoekom hulle dit gaan crash, is omdat hulle wil kyk of die wolk of die stofwolk wat dan opkom sal die surface van die maan bietjie disturb en dan kan hulle beter toetse doen om te kyk of daar ooit water op die maan was of is. So ek het nou gewonder en ek het gevra, glo as jy teleskoop het, moet jy hierdie stofwolk te kan sien ek weet nie of dit mooi volmaan is wanneer dit is nie en ek weet nie hoe laat dit is nie, maar dis ek reken jy as jy dit opsoek, ek sal 'n bietjie gaan kyk en as ek iets kry, sal ek 'n link insit op my potgooi notas. En ehm uh, ja, ons het dalk die moeite werd om te gaan kyk hoe lyk like 'n stofwolk op die maan as hulle daai ding hier daar in die maan gaan vasvlieg. Ek het vanaand 'n bietjie van 'n verjaarsdag en Wat kan ek julle nog vertel? Daar's nie veel wat ek vir julle meer wil kan sê nie. Ek het vir my nuwe boekie gekoop, so ek is eh, hard besig om beter beplanning te doen vir hierdie potgooi sessies. Ek wil bietjie meer nie professioneel nie, hel. Ek sal lank van daai woord af wegbly, maar dit sal bietjie meer georganiseerd wees. Ek probeer bietjie notas maak om alles te onthou, maar dit het nie so goed gegaan nie. Ek het net nou vir my 'n splinter nuwe rooi boekie met Gogabyte voorop geskryf. So as ek iets sien in die koerant of iets hoor by mense, dan kan ek dit mooi neerskryf, gaan opsoek en vir julle kom vertel en kan julle ook luister om weet daarvan. As jy wil as jy wil kontak maak, asseblief ouens gaan daarse op ehm um, gogabyte.wordpress.com. Dit is gogabyte.wordpress soos 'n woord druk in Engels .com. Ehm um, los 'n kommentaar of as jy my regtig wil 'n e-mailtjie gooi of as jy Of as julle net wil luister en net sy gesê het. Kom kom vertel vir my daaroor, so ek sal vir julle ek sal vir julle terugskryf ook, hoor. Maar dan is dit tot daarna toe. Ek sê vir julle laat dit geweldig goed gaan ons. Hoop julle het lekker geluister. Bye.